Abenduaren amara egun giza eskubidean nazioarteko eguna dugu, eta gurekin alean lagia abokatua. Egunon? Egunon. Azarroaren amairuko atetatuen ondorioz, Otsailaren ogoita seira arte lagialdi egoeraren luzatzia deliberatu dute frantziako diputatuek, gobernuak galdeginik. Beraz, nazioarteko ikuspegi batetik giza eskubideen egialdearen ezaugarria du frantziak, erabaki horrekin bere oinarietarik bat hautsi ote du. Hala, hala agertzen da gaur egun, zeren eta beste hiru hilabeterentzat luzatzenen aldea agertzen dira parlamentuan, eta uartzen dira ere uh, eh, lege biltzarkideak uh, eh, ez dutela bat ere kontrolarik ezari, eta berak eh, beren batzar nazionalean ari dira aipatzen kontrola batzu ezari beharko direla, zeren eta gauzak leku lekuan lekukak gaizki pasatzen eh, dira. Eta errepresio horren bidez, eh, manera egokiena iduritzen zaio, aldiz eh, juridiko mailan, e, epaile eta ganik, beste molde batez ikusten duzue, pixkat e, kakotxan artian zapatuak senitzen zizte? Efetu hori e, ter dakar hori, leku guzietan hola gertatu da gizarteak e, lege bortitzagoak sortzen ditu. Eh, terrorismoari eh, konfrontatua delarik. Beaz, Frantziak e, auto hori egin du, beaz, larri aldiegoera legea hartzea presidentak bere, bere poderean zuen hori egun bat egiteko, eta gero deputatuek eta senatuan uh, bozkatu dute hiru hilabeterentzat eta beste hiru hilabete aipatzen dituzte egitea salbu sei, euh, euh, deputatuk ez dute bozkatu. Beaz, horrek ze ekarri du, ekarri du baztertua dela. Uh, poliziak egun eta administrazioak ernagaita prefetak departamentoan, ez du beaz judie baten euh, baimena behar, ez du judie presentatu behar berak dituen arrazoinak norbeiten etxean sartzeko, norbeiten autoa miatzeko edo norbeiten eh, ara, nor, norbeiten ganat duaiteko. E, eta judia baztertu dute eta beraz prefetaren eh, esku dira eh, podere horiek kontrolarik gabe. Zertan hori nahitzen dira, ordena publiko hortan? Bai, hori aski dute, eh, aski dute gaitea, e, susumoak baditugu, E, bon, dudie batek hori uh, ez zuen onartuko susumoak ez dira aski behar dira elementuak zergatik badiren susumoak uh, e, norbeiten kontra. Uh, ara, e, gaur egun prefetak joartzen aldu polizia norbeiten etxerat eta gertatu da hori uh, endaian hemen uh, gure eskualdean. E, bon, hor kasu hortan susmoak zituen interneten ikusia zituen uh, eh, misuak eta e, baina eh, susmoak aski ditu norbaiten etxerat jortzeko uh, eh, polizia judie baten baimenik gabe gehiik ekeriak uh, izaiten aldira olako delibero batekin edo zoin hor entzuleetan miatua izaiten ala? bai, jende, eh, hor, ez. Bai, hori da. Eh, bon, lehen batean jendek denek pentsatu dugu hor eh, izanen zirela, behaz, uh, aski musulmanak edo islamistak edo ez dakit nola, uh, nola iten dituzten beresten, baina horien kontra joanen zirela seuraz ere eta horiek zirela behaz e, erakutsiak izanen. E, be, emeki emeki ikusten da ez direla bakarrik horiek e, behaz e, arranguratzen, bat direla ere e, sindikalistak, e, hemen e, edo izan dira laborari batzu, e, behaz etxe, beren etxea etxaldea miatua izan da eta u komprenitu dute horiek eh, horien uh, etxera dindirela polizia behaz prefetak joedik, eh, duela urte batzuk uh, eh, manifestazio, batetan parte hartu zutelakoan behaz laborantxe historioen zat. Eta hor ikusi da behaz ez direla bakarik, musulmanak edo erlizio historioen zat joiten etxemiaketak etxemiak eta behinan ere Arrazoin guziak hartzen aldituela administrazioak norbeiten eh, kontraio aiteko. Eta ere trompatzen dira, ez, eta eh, Paris aldean izan dira ere etxe miaketak. Bon, hori jakimerda gertatzen dira gauaz, eh, goizeko bostetan, seietan. bestiturik sartzen dira zure etxean, maskaturik, zakurikin. Uh, eta, eta zure atea, etxeko atea, uh, bortxatuta. behaz, Eh, gertatu da hori familia batetan, uh, haurrak eh, zainak uh, joanak uh, ospitalerat joan behar izan dituzte, eta horon buru, uh, amar minutaren buruan jakin dute trompatu zirela apartamen Gehiagikeriak bai badirela, baina uh, politikoki etzen, uh, etzen egoiten alerantzunik eman gabeaz, Dependitzen du zer den politika egiteko manera. Uh, balima legeak bozkatzea uh, zerbait gertatzen delakoan, bai, behaz politikoki ari diraranean, baina ez da e, e, buru muñarekin uh, lan egin behar politikana adizileraik eta ez zure uh, emozionarekin, hori besteik da, e, ze aldatuko zuten Oai hartu dituzten lege horiek uh, izan badide uh, eh, azaruan deusik, deusik zen eta ez ziren agertzen interneten, jakin dugu guai, badakigu guai, uh, eh, mesu, mesu gordeak bat zituzte da bainan. Uh, miatzen den sistema batean, eta hori ez da aldatu hau, no? ez dutela egazkinik hartu, bez ez ziren uh, e-, egazkinetan edo sistema hortan sartzen, batzuk uh, paper fatsuak eta horiek de, denak egin dituztera, gordezka eta oai hartu dituzten lege horiek hori ez dutera aldatzen. Erreten duzuna, e, emozioak e importantzia haundi hartzen du, olakoetan? Bai, erritaren e, baitan? Bai, oai ikusten da, e, emozioak duela manatzen e, gure klase politikoari, edo gure klase politikoa dela e, emozionaren peko e, emana. E, Baina hori ez da gauza arras berria, hori ikusi da ere e, zarkoziren denboran, e, askizan gertakari larri bat ezaitea numit eta lege berri bat ateratzen zuen. E, hilabete guziez bakin nituen lege berriak edo zuzemide penalean uh, efektua ukanen, dutenak, edo e, eta bar e, eta hori ez da politiko bati galdegit egin behar duena hori ez da bere bete beharra Frantzia zer bilakatzen ari da estatu poliziala? E, gaur egun poliziak baditu mm, mementuan azteko txaila arte e, podere asko badu poliziaren giberean da gobernua, hori ez da, ez da ere uh, gorde behar. E, polizia joaiten da prefetak uh, manaturik, ez da bere baitarik joaiten. Eta hor administrazioak du poderean hitz hartu, eta hori e, larria da ez duelakoan uh, kontrola, kontrolarik, judiak ez duelakoan kontrolatzen. Gaur egun judie bat gana joaiten alda jendea, pertsona, eh, da judia administratiboa. Bon, euh, judia administratiboak bi urte, eh, ausitegi administratiboak bi urte behar ditu eh, erabaki baten hartzeko. Eh. Eta eta galeiten, eta izan dira, joan dira jadanik bat, batzu, eh, euh, eta galdegit nez gainerat eh, fite hartzeko erabaki bat. Bon, Eh, horiek denek ezetza ez dute. Dudia administratiboak, uh, eman diote, uh, nik ez dut uh, presak hartuko erabakirik, erabakirik hartuko dut uh, behar den nebora. Bez gana hida badira ba, pertsona batzu, egunean hidu aldiz komisaldek da joan behar dutenak izen betzedat, lana galtzeko iriskoan eta dudia administratiboak eran diote, ba, nik ene demora hartuko dut, segia zazua, behaz, lanak galtzeko arriskoan direnak. Eta behaz, du horrek, administrazioak, ez du, ez du kontrol, errealki kontrolatuko. Iru hilabeterako dute, bostkatu eh, lagialdei egoera hori. Pentsatzen alda, epe hori pasatuta gauzak berriz normalera ginen direla, edo gauzak aldatuko dira neuhi batzu mantenduak izanen dira nahi ala ez? Normalean, otxailan gelditu behar luke, benen entzuten ditugu jadanik e, somiterten terrorismoa ez dela konpondua izanen, hiru hilabetez, hori e, posible da, eta seuraski e, izanen dira ikusiz gerlak segitzen duela e, Sirian eta Iraken eta Frantziako armadak parte hartzen nuela gerla hortan, pentsatzeko da ez dela bukatua izanen. Gero, jendea uh, eh, iritarrak presdidea beste hiru hilabeten zato joiteko iduriz bai ere, zen eta entzuten da jendea uh, erraiten hola, behar direla gauza konpondu, e, mugak behar direla etxi, eta presdidela soportatzeko uh, horrek lege horrek edo lege horrek ekertzen dituen trabak. Atentatuen ondotik, berehala frantses banderaren ateratzerat eta ibino nazionalaren kantatzerat deitu du gobernuak, eta zure ustez nazionalismo horrek eta FN alderdiak bildu dituen emaitza honek eh, hauteskundeetan lehen itzulian hasteko, badute biek zerbait ikustekorik? Uh, ez dakit, eh, ez nezak egan. Uste dut, uh, Front badituela beste, beste argumentu batzu, Eh, ez dela bakarrik uh, eh, atzerritaren kontra mintzo, mintzo da ere uh, uh, frantziak behar duela bere poderea berriz lortu, hor argumentu horrekin uste dut ere jendean itz uh, ados dela, Europaren aldeko iritziak aldatuak dira azken urte hauetan, Arrazoinekin edo ez hori ez dute baina ikusten dugu ere anitz politikalarik e, espikatzen dutela zerbait gertatzen delaek edo gure uh, gure guneroko bizitza trabatua delarik Europaren falta dela eta eh, Front Nacionalak ere hori aipatzen du Bez, behar dela e, berriz poderea uh, behar dugula bere ganatu gure ganatu poderea uh, Frantzia Maidan uh, mesu horrek ere uste dut uh, jendeak ekartzen dituela Front Eta nazionalismoa hor sortzen dena Frantses bandera eta himnoarekin, da gehien bat emozioari lotua? Uste dut, ala gertzen da, e, ala gertu da, hori gertatu da azaroaren ama iduaz gerostik, e, behaz bandera ateratzea, galdekin zauku ere e, presidentak behartzela bandera ezari e, e, zera etxeko atean edo, bai, hori e, ez dut bestera interpretatzen. Aipatu duzu Siria eta ikialde urbila, antik eh, ies egiten duten eh, migratzaileak, eh, gerlatik ies egiten dute, frantziako estatuan dira zonbeitzu, eh, migratzaileen sustengu taldeak antolatu manifestaldeak debekatu dira, beti lagialdi egoeraren uh, izenean eganen dugu, Eta nazmen osoa sortu nahi dutea gobernukoek erritaren espirituan. Egan nahi dut, nahasiz pixka bat eh, migratzaile, atentatu... Ba ez dut uste eh, behar duten eh, gauza ondidik egin, hori uh, hori gertatzeko, jenden izbilituetan da hori nahasmen hori. E, ez, uste dut hor uh, larriago dela, gibelean, debeko horren gibelean, da iritzi kritikoen debekatzea. norbaitek nahi badu, aipatu gobernuak uh, ere maiten duen politikarekin ez dela ados, gaur egun gobernuak debekatzen du, uh, eh, iritzi eskor hori agertzea, aipatzea publikoki. Larriago da uste dut. Elgarretaratze publiko batzu atxikiak baitira? Zonbeitzu... Uh... Eh, bai, baina uh, politikoak ez direnak. E, egitera joiten algira, izaiten algira. Erosketen egitera. Erosketen egiterat, e, konsu, konsumoak segitu behar du. Anduzu, ala ere, sustengua badela egitaren partetik, e, lagialdi e, egoera hogene inguruan, eta alderdi gehienen partetik ere bai. Zer nahi du horrek, jendeak ez direla behar bada, beren eskuideak hainbestea txikiak eta pres direla batzuen e, ustea? Uh, Eran nahi jendeak uh, beldur dela, jendea beldur delarik, uh, pres dela, uh, behaz, uh, bai, uh, eskubide bat zuen euh, usteko, euh, hori uh, uh, gizartean euh, gertatzen uh, den gauza edo uh, mugimendu bat da, eta hori uh, ezagutzen den, den mugimendua da. Eta uh, abokatu gisau hartzen zizte egun eh, Ez, ono goizegi da. E, baina hori entzuten da edo hola, mintzo zireraik e, jendeek baina direktuki hauzitegian edo gure lanean hori ez dugu ono ikusten. Hoitaraziko dugu, abenduaren amagadela, giza eskubideen nazioarteko eguna, bukatzeko alen lagea, zer agiantza egin ezuk uh, e, egun horren karietarat uh, egoera obea izaiteko, frantziako estatuan azteko. nik... Uh, munduan, eh? Eh, ez, ba, erran ezake amiketako Benjamin Franklinek aipatzen zuena. Eh, Populu bat presbalimada, da, behaz, bere askatu sakrifikatzeko seguritatea okeiteko. ez duela ez bata, ez bestea, mehesitzen, mehesi ez erran ezake behar dela segitu uh, gure bizi normalean behar dugula segitu eta hori dela eh, resistentzia modu, bat. Alain Lerrea, mire